El niño que aquí está soñando por los aires, que le decían que no podía y un madre. Cuando se montó en la primera y tuvo suerte, la gente lo apoyó porque aquí yo soy ningún circo aquí yo soy. Soy solo de mamá y por eso es que lucho Mi padre me enseñó a tenerle más respeto. Y por eso es que a mi dama le pedí el triunfo. Respeto a quien respeta, mm. palabra de mi abuelo. Y si nadie te acepta, mándalos al chorizo. Por eso que nada me afecta, por eso que aquí yo soy. Y si tú no molestas, como y amigo soy. Ah. Yo, tu fucking tiger, ah, de nombre Ale. El que le gusta ser único y a veces llegar bien tarde, hacerlo en grande. Yao, competir en las grandes ligas para hacer lo que compramos. Suena el beat y saco el kick, que me tiene más que así. Soy el rey de la selva y tú serás mi jefa. No me importa que seas, estás con novio soltera Aquí vamos rifando cuando tengan la fucking tiger, mami. Yo sé que te ves bien cuando te pones esos Calvin. Yo no digo mentiras, digo lo que a mí me sale. Yao, rezame una oración porque yo seré tu Dios en los <laughs> No, no he muerto, no. Todavía no, dicen que si te cae un rayo, te parten dos, tons, tan solo yo. Ah. Puedo hacer retumbar una casa y hasta sin yo Yo soy el tigre de raza que hace que tú lo disfrutes cuando yo lo pongo Yo soy el que pone a bailar a las groupies como dice Babo de aquí hasta los días. No necesito gente que al final traicione por eso al momento aquí yo estoy solo Y si me pregunta quién soy sigo siendo el mismo que yo era de morro Si tiran el que ya no me importa nada porque hasta el momento he cumplido mis metas Solo me enfoco en lo que quiero y me propongo para que al final regirme mis metas Y decirles que no todo en la vida se basa en dinero, mujeres y entiendas y no para que tú salgas de esa. Tiger, el niño que aquí está soñando por los aires. Que le decían que no podía y un madre. Cuando se montó en la primera y tuvo suerte, la gente lo apoyó porque aquí yo soy tu fucking Tiger. <laughs> Sorprende nadando en el atómico, Así es fácil.